Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է ադրբեջանական բնակավայրերը գնդակոծելու մասին Բաքվի հայտարարությունը։ Տոհմային կայանն անասնապահությամբ զբաղվողներին տրամադրում է նոր անասնատեսակներ։ Գյուղատնտեսության զարգացման հայեցակարգը միտված է նախորդ տարիների հաջողված մոտեցումներն իմի բերելուն։ Ասկերանում գործող Արցախ բրենդի կոմպանիա ընկերության տեսականին տարեստարի թարմացվում է։ Պորոշենկոն Սաակաշվիլին զրկել է Ուկրաինայի քաղաքացիությունից։ Ստամբուլահայ հայտնի լեզվաբան Սևան Նիշանյանը քաղաքական ապաստան է ստացել Հունաստանում։ Ադրբեջանում դատապարտված բլոգեր Ալեքսանդր Լավշինը դիմում է ներկայացրել Իսրայել արտահանձնելու համար։ Եվրոպայի առաջնությունում հայ ըմբիշները նվաճել են եւս երկու մեդալ։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Նախագահ Բակո Սահակյանը հուլիսի 26-ին Շամյանի շրջանի Եղեգնուտ գյուղի շրջակայքում խորհրդակցություն է հրավիրել Վարդենիս Մարտակերտ մայրուղու կառուցմանը մասնակցող շինարարական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների, Շամյանի եւ Մարտակերտի շրջվարչակազմերի ու Հայաստան համահայկական հիմնադրամի պատասխանատուների հետ։ Նախագահ Սահակյանը կոնկրետ հանձնարարականներ է տվել քննարկված հարցերի պատշաճ լուծման ուղղությամբ, ընդգծելով, որ ռազմավարական կարևոր այս նախագիծը մշտապես գտնվում է իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում։ Այդ մասին հայտնել են նախագահի աշտակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը 3 հանդես է եկել հայտարարությամբ, որով պաշտոնապես հերքել է Ադրբեջանի տարածած լուրերը հայկական զինված ուժերի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման եւ ադրբեջանական բնակավայրերը գնդակոծելու մասին։ Հաղորդագրության մեջ մասնավորապես ասվում է. Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը կտրականապես հերքում է Ադրբեջանի Պաշտպանության եւ Արտաքին գործերի նախարարությունների համատեղ հայտարարությունը, ըստ որի իբր ողջ օրվա ընթացքում Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները գնդակոծել են ադրբեջանական մարտական դիրքերը, ինչպես նաեւ խաղաղ բնակավայրերը։ Հայաստանի Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ Հայաստանի զինված ուժերը սահմանի ողջ երկայնքով որևէ գործողություն չեն իրականացրել եւ նույնիսկ մեկ կրակոց չեն արձակել։ Ավելին, ի տարբերություն Ադրբեջանի նման մշտական գործելավոճի, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը երբեք եւ որևէ պարագայում նշանառության տակ չեն վերցնում խաղաղ բնակավայրերը եւ դրան գնդակոծելու վերաբերյալ պնդումները Պարզունակ ապատեղեկատվություն են կամ ադրբեջանական կողմի ապագա սադրանքների համար տեղեկատվական նախապատրաստության փորձ։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը նախազգուշացնում է, որ որևիցե սադրանքի պարագայում հայկական կողմը դիմելու է պատասխան կոշտ գործողությունների եւ կոչ է անում զերծ մնալ նոր արկածախնդրություններից, որոնք կարող են անկանխատեսելի հետևանքներ ունենալ ողջ տարածաշրջանի համար։ Սին մեղադրանքների գործելաոճից խուսափելու լավագույն տարբերակը 1994-1995 թվականների զինաթաթարի համաձայնագրերի անվերապահ կատարումն է, նախագահների մակարդակով ձեռք բերված պայմանավորվածությունների ՀԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի թիմի կարողությունների ավելացումն ու միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմի ներդրումը։ Եթերում այսօր լրատվական թողարկումն է։ Գյուղատնտեսության զարգացման հայեցակարգը միտված է նախորդ տարիների հաջողված մոտեցումներն իմի բերելուն, դրանք ավելի կանոնակարգված հիմքերի վրա դնելուն, ինչպես նաև նոր ու արդյունավետ լուծումներ առաջարկելուն, որոնցով առաջիկա տարիներին պետք է առաջնորդվենք։ Այս մասին երեք մամլոասուլիսի ժամանակ ասել է գյուղատնտեսության նախարար Արամ Մխոյանը։ Առաջիկայում կունենան գյուղատնտեսության զարգացման հայեցակարգ, որտեղ ընդգրկված կլինեն երկրագործության, բանջարաբուծության, անասնաբուծության, պտղաբուծության եւ նորագույն տեխնոլոգիաների ներդերման հատկապես ռոպման համակարգերի ոլորտում հաջողված ծրագրերը, ասել է Արամ Մխոյանը։ Թեման շարունակում է Բելալալայանը։ Գյուղատնտեսությունն Արցախի տնտեսության առաջնային ճյուղի հրճակվել գրեթե 10 տարի առաջ, երբ Հարայիկ Հարությունյանը ընտրվել է երկրի վարչապետ։ Պարզ է, որ գրեթե հիմնահատակ փլուզված համակարգը ոտքի կանգնեցնելը թե ջանքեր, թե գործնական քայլեր, թե մասնակիցներ էր պահանջում։ Դժվարությամբ հետևողական աշխատանքների գյուղացուն ու հողամշակին պետական աջակցության տարբեր ծրագրերի արդյունքում այսօր արդեն Արցախում կարելի է խոսել ձեռքբերումների մասին, ինչը իդեալական համարվելուց դեռ շատ հեռու է։ Կարևոր է նշել, որ կառավարությանը բավականին դժվարությամբ հաջողվեց երկրագործությամբ զբաղվողներին ստիպել հողը մշակել ներկայացված ագրոկանոններով, որոնց մասին բարբերաբար բացատրական աշխատանքներով հանդես էր գալիս հենց ինքը վարչապետ Արայք Հարությունյանը։ Պահանջվող ագրոկանոններից մեկն էլ սև ցելն էր, ըստ որի հողը այդ ընթացքում պետք է հասցներ, այսպես ասած, հանգստանալ, հարստանալ անհրաժեշտ միկրոտարերով հաջորդ տարի բարձր բերք տալու համար։ Իդեպ, ծեղծել կատարելու համար պետությունը աջակցում էր հողամշակին հեկտարի դիմաց 40000 դրամ ֆինանսական օգնությամբ։ Այդ ընթացքում հեկտարից բերքատվությունը որոշակիորեն աճեց։ Այսինքն կարելի էր մտածել, որ հողը մշակելու ընդունված ագրոկանոնները ճիշտ էին ու արդյունավետ։ Սակայն ինչպես բարձեցինք, ծեղծելի գաղափարը վերջին տարիներին հանվեց հողը մշակելու կարգից, թե ինչու փորձեցինք ճշտել գյուղնախարար Արամ Մխոյանից։ Ինչու՞ն է խնդիրը եւ ինչը փոխարինեց սև ցելին եւ ինչ արդյունքներ ստացան։ Հազարը ստացվում է այսպես էլ, եթե 40000 դրամ է հեկտարին տրամադրվում սեպցելի համար, աննպատակ է այդ միջոցները, որ սեպցելը հետո։ Չէ, գիտեք, աննպատակ ոչինչ չկար։ Ծրագիրեր արվում էր։ Մարդ, որը որ գյուղատնտեսության ոլորտում իրեն համարել էր կոմպետենտ, մասնագետ, առաջարկել էր եւ պատահական մարդ չէ, լուրջ գիտական, չգիտեմ, ինչերի աճաների ազատ, առաջարկել էր նման։ Եվ դա Այնպես չի որ ինքը սխալ է, ինքը ճիշտ էր, բայց ոչ 21-րդ դարի համար։ Այդ երևույթը յուղատեսության մեջ շատ հին պատմություն ուներ եւ շատ երկրներով վաղուց մոռացված, բայց մենք ցավոք արել ենք դա։ Իմիջանից ասեմ, տվյալ ժամանակահատվածի համար այդ ծրագիրը ինչ որ չափով իր գործը արեց։ Նախարարը նշում է, այո, Սևցելը ինչ որ արդյունքներ տվեց, սակայն օրցնավետության տեսանկյունից Սևցելի գաղափարը բավականին թույլ էր, այսինքն հնարավոր չէ խոսել լուրջ ձեռքբերումների մասին։ 40000 դրամ տրամադրելով օգտագործողին ընդամենը որpիսի ինքը իր հողը չմշակի ու թողնի որ հաջորդ տարի ինչ որ որոշակի ուրեմն սնդանյութերի խոնավության կուտակում, բայց կարելի է ուրիշ միջոցառումների, այն միջոցառումները, որոնք մենք անում ենք այսօր դրա միջոցով, բայց պետք է խոստովանենք, որ Մոսկվան մի օրում չի կառուցվել եւ մենք մի օրում չէինք կարողանա ես խալը թույլ չտա եւ ամեն ինչ ճիշտ անել։ Գյուղնախարարն ընդգծում է, որ անցած տարիներին թույլ տված վրիպումներն ու բացերը օգնել են ոլորտի զարգացմանը նպաստող ճիշտ լուծումներ գտնելուն, իսկ այդ լուծումները կարտահայտվեն գյուղատնտեսության հայեցակարգում, ինչը կհրճակվի առաջիկայում։ Բելլալալայան այսօր Ասկերանում գործող Արցախ Բրենդի Քոմփանի ընկերության տեսականին տարեցտարի թարմացվում է։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում Արտաքին ձևավորում, նոր շշեր, գեղեցիկ դիզայն ամեն տարի ընկերությունը նորություններ է մտցնում տեսական ու արտաքին ձևավորման մեջ։ Տնորեն Տիկին Գևորքյանի հաղորդմամբ բավականին նորություններն են եւ տարից տարի կարելի ասել մեր տեսականին թարմացվում է եւ որպես տեսական եւ արտաքին ձևավորում եւ ավելի ասեմ նշանային տոփերին ավելանում նոր տեսականուց բացի նաեւ նոր ձևավորում այո այսինքն դիզայն Դիզայնը, դիզայներական աշխատանքները կատարվում են Երևանում։ Մենք ունենք ներկայացուցիչներ Երևանում, ունենք դիզայները, որ աշխատում է դրա վրա եւ բավականին լավ է աշխատում։ Նոր տեսականիները թարմացվել են նրան կիսաքաղցր գինիով 18 տարեկան կոնյակով եւ ոչ միայն։ Ղարաբաղի 25-ամյակի կապակցությամբ թողարկել են 25 տարեկան ոսկե թուտ, ոսկե պլատին կարելի ասել 25 տարվա հնացմամբ նորություններ են, որտեղ դրանք բավականին աշխատապատ process-ներ են, դրանց ամեն մեկը պահանջում է շատ ավելի երկար հնեցում, դրանց, ասենք, եթե մենք հիմա նոր դա թողարկում ենք, դրանց են ամենասկիզբը գալիս է շատ-շատ ավելի վաղուց, ասենք, նախապատրաստական աշխատանքները, որոնք վերում հասցում են 10-15 տարի հետո նման արտադրանք ունենալու։ Ընկերությունն ապահովում է մոտ 120 աշխատատեղ։ Տարվա այս ժամանակաշրջանում սակայն ավելանում է աշխատողների թվականակը։ Գործանը ունի իր հողատարածքը, որտեղ կանցցի, մունի, խաղողի, տարբեր մրգային հատու ծառեր։ Սպարման հարցում ընկերությունը որևէ խնդիր չունի։ Գործում է Սպարման լայն շուկա Ստեփանակերտից մինչև Երևան, Մոսկվա եւ այլուր։ Ունենք լավ շուկա Ղարաբաղում, ված չի գնում։ Ունենք Հայաստանում մեր ներկայությունը, որը ասեմ սպառում է Հայաստանը, նաև Ռուսաստանում։ Բոլոր երաշտման հարցերով զբաղվում է մեր հիմնադիրը Գյորգի Միսակի Օհանյանը։ Այ հիմա օրինակ Արցախ Ամերիկայի պատերի վրա ենք աշխատում, մոտակայորեն պետք է ասենք առ։ Իրանք ուզում են թութ, հոն, ծիրան, Ավելացնենք, որ ընկերության արտադրանքից գրեթե դժգոհողներ չեն լինում դեռ ավելին։ Սպառողը հատկապես ամենաշատ հավակնություն տալիս է հենց Օհանյան օղուն, որը արտասահմանյան շուկայում արդեն ճանաչված անուն ունի։ Վարսիկ Արությունյան այսօր Միջազգային լրահոսից ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի բարձրաստիճան անդամ եւ հայկական հարցերով հանձնախմբի անդամ կոնգրեսական Բրեշ Շերմանը կոչ արեց սատարել ԱՄՆ-ի կողմից Արցախում ականաձերծման գործընթացին։ Այդ մասին, ինչպես հայտնում են Ամերիկայի հայկական համագումարից, նա բարձրաձայնել է ներկայացուցիչների պալատի Եվրոպայի, Եվրասիայի եւ նոր սպառնալիքների ենթահանձնաժողովի նախագահի առաջարկած Եվրոպայի եւ Եվրասիայի համար 2018 թվականի ֆինանսական տարվա բյուջեի քննում խորագրով լսումների ժամանակ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն հրամանագիր է ստորագրել Վրաստանի նախկին նախագահ Օդեսայի նախկին անգապետ Միխայել Սաակաշվիլին Ուկրաինայի քաղաքացիությունից զրկելու մասին։ Պորոշենկոն հրամանագիրը ստորագրել է հուլիսի 26-ին։ Սաակաշվիլին վերաբերող նյութերը տրամադրվել են Ուկրաինայի գլխավոր դատախազության կողմից, մշակվել Ուկրաինայի պետական միգրացիոն ծառայության կողմից եւ ուղղվել Ուկրաինայի նախագահային կից քաղաքացիական հարցերով հանձնաժողովին։ Դրանք սահմանված կարգով քննարկվել են հանձնաժողովի նիստում ասված է Ուկրաինայի նախագահի աշտակազմի տարածած հաղորդագրության մեջ։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Ջերմոցային տնտեսություններն Արցախում հետսհետե լայն կիրառում են գտնում։ Բելալալյանի ռեպորտաժը։ Եթե մի քանի տարի առաջ ընդամենը 1-2 ջերմոց կար Արցախում, այսօր արդեն տեսանելի է դառնում մրցակցությունը տասնյակից ավելի տնտեսությունների միջև։ Ջերմոցային տնտեսություններ ունենալու գաղափարը նաև իրականություն դարձավ Մկրտչյան եւ Երեմյան ընտանիքների համար։ Մարտունիում արդեն 2000 մետր քառակուսի ջերմոցների բերքը ներկայացված է տեղական շուկայում եւ մեծ պահանջարկ ունի։ Գնորդի պակաս չունենք։ Հակառակը չենք հասցնում պոմիդորի եւ վարունգի պահանջող քանակ մատակարարել, ասում է մենատնտես Սարո Երեմյանը գիշերվա կեսին զանգում են, հաշվի առնելով տեղական, երևի օգտվել են այդ մթերքից, ամեն օր ունենք։ Մենք էլ չենք հասցնում այդ քանակի արտադրանքը։ Շատ որակով է, համով է, ամենակարևորը մեր մարդունու արևն է։ Ծրագրի իրականացումն առանց կառավարության օգնության չի եղել։ Ջերմոցային տնտեսություն ստեղծելու համար մենատնտեսներին վարկը տրամադրել է Cardagro Service ընկերությունը։ Վարկի մի մասը սուբսիդավորել է կառավարությունը։ Մասնագիտական խորհրդատվության հարցում եւս կառավարության օգնությունը շոշափել է։ Գյուղատնտես Գևորգ Մելիքյանը նշում է, որ ջերմոցների ստեղծման վայրը պատահական չի եղել։ Մարտունին ընտրել են մի քանի հանգամանքների հանրագումարում։ Տեղանքը այստեղ շատ ճիշտ է ընտրված, քանի որ Մարտունին համարվելով Արցախի ամենացածադիր հատվածներից եւ ամենապակ հատվածներից, որտեղ կլիման ձմռան ամիսներին լինում ավելի մեղմ, ավելի տաք, ամառը ավելի շուտ է գալիս, այսինքն տաք օրերի քանակը, արևային օրերի քանակը այստեղ ավելի շատ է։ Հետևապես այստեղ բարձր բերքի ակնկալիքները ավելի մեծ են։ Առաջին տարվա համար նորաստեղծ ջերմոցներում բերքի ցուցանիշներից գոհ են մասնագետները եւ մենատնտեսները հետագայում ճիշտ մշակության դեպքում մեկ քառակ հագուսուց բերքի ցուցանիշը կհասնի մինչև 70 կիլոգրամի, վստահեցնում է յուղատնտեսը։ Բելլա Լալայան այսօր Ասկերյանի շրջանում ձեռնարկում են հարկ եղած ջանքերը դպրոցականների ամառային հանգիստը բովանդակալի, հետաքրքիր եւ հաճելի կազմակերպելու համար։ Հերակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահաստիկային թղթակից Անահիտ Պետրոսյանը։ Ամռան ամիսներին դպրոցականների հանգիստն ու առօրյան հետաքրքիր ու բովանդակալից դարձնելու համար կազմակերպվում են ամառային ճամբարներ ինչպես Արցախի, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ասկերյանի շրջանի վարչակազմի աշխատակազմի կրթության եւ սպորտի բաժնի գլխավոր մասնագետ Վոլոդիա Ալավերդյանը տեղեկացրեց, որ ամռան ընթացքում Ասկերյանի շրջանի վարչություն դպրոցական հնարավորություն ունեցավ մասնակցելու Հայաստանի Հանրապետության երկրապահ կամավորական միության կողմից կազմակերպած պատանի երկրապահների ճամբարում երեխաները մեծ բավականություն ստացան, անցկացվեցին մարզական մրցումներ եւ մշակութային միջոցառումներ։ Ինչպես նշեցին երեխաները, նրանք ճամբարական օրերի ընթացքում ոչ միայն հասցրել են ծանոթանալ գնալ ու ընկերանալ, այլև վերադարձել են այնտեղից տպավորիչ հուշերով։ Շրջանի 15 աշակերտ դպրոցականների ամառային հանգստի կազմակերպում ամենամյա ծրագրով Հենց համառային հանգիստն են անցկացրել Հայաստանի Հանրապետության Հանքավանի Լուսաբաց ճամբարում։ Արցախի Հանրապետության Հայկի Սերունդ հասարակական կազմակերպության կողմից կազմակերպված հայորդիներ սկաուտական ճամբարին մասնակցել է 15 աշակերտ 3 հերթափոխով։ Շրջանի պատանիները մեծ ողջավորությամբ են մասնակցում կազմակերպվող ռազմամարզական ճամբարներին, որն արդեն ավանդույթ է դարձել։ Այս տարի եւս այն կազմակերպվեց Ասկերանի շրջանի Այգեստան գյուղի տարածքում Հանրապետության բարձր դասարանցիների մասնակցությամբ։ Մեր շրջանից ճամբարին մասնակցել է 60 աշակերտ 4 զինղեկի գլխավորությամբ։ Ճամբարի հիմնական գաղափարախոսությունը մտաղ սերնդի ճիշտ եւ հայեցի դասերակցություն տալն ու ապագա զինվորական ծառայությանը նախապատրաստելն է։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 Բազմաթիվ պատանիներ ամեն ամառ անհամբեր սպասում են իրենց բարերարներին, ովքեր պատանիների շրջանում ամառային հանգիստը բազմաբավանդակ կազմակերպելով մատաղ սերնդին ավելի են մոտեցնում հայոց պատմությանը, անում այն ամենը, որ เป զի վաղվա երիտասարդությունն ավելի ազգանվեր ու հայրենասեր լինի։ Սփյուռքահայ կյանքից Ստամբուլահայ հայտնի լեզվաբան Սևան Նիշանյանը քաղաքական ապաստան է ստացել Հունաստանում։ Այս մասին Նիշանյանը գրառում է արել Facebook-յան իր էջում Ես քաղաքական ապաստան եմ ստացել Հունաստանում։ Արդեն ունեմ կեցության իրավունքի քարտ, գրել է նա։ Նիշանյանը նաև նշել է, որ դեռ մի քանի օր առաջ է դիմել Հունաստանի իշխանություններին քաղաքական ապաստան ստանալու համար եւ նախորդին հուլիսի 26-ին արդեն ստացել է դրական պատասխան։ Հիշեցնենք, որ Սևան Նիշանյանը թուրքական դատարանների կողմից 11 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել ապօրինի շինարարության համար։ Այս տարվա հուլիսի 14-ին նա դուրս էր եկել բանտից ու այլևս չէր վերադարձել։ Ավելի ուշ հայտնի է դարձել, որ նա դուրս է եկել նաև Թուրքիայի տարածքից։ Նշենք, որ Նիշանյանը միշտ բացահայտ խոսել է հայոց ցեղասպանության մասին ու աչքի ընկել իր անվախ դիրքորոշումով։ Մարզասերների համար Բոսնիա-Հերցեգովինայում ընթացող ըմշամարտի Եվրոպայի պատանեկան առաջնությունում ազատ ոչի Հայաստանի թիմը նվաճել է եւս երկու բրոնզե մեդալ։ Մրցունների երկրորդ օրը բրոնզե մեդալակիր են դարձել Արաքել Մովսյանը 46 կիլոգրամ եւ Մարտին Սիմոնյանը 100 կիլոգրամ։ Երրորդ տեղի համար գոտեմարտում Մովսեսյանը 10-0 հաշվով հաղթել է մակեդոնացի Այդ Սալիասիին, իսկ Սիմոնյանը շանս չի տվել ադրբեջանցի Համլետ Նասիբլիին 12-1։ Հիշեցնենք, որ առաջին մրցումային օրը Գենիկ Ասատրյանը բրոնզե մեդալակիր էր դարձել 50 կիլոգրամ քաշային կարգում։ Բրոնզե մեդալի համար գոտեմարտում նա 3-1 հաշվով հաղթել էր ադրբեջանցի Ռամիս Հասանովին։ Եղանակի մասին